บุ๊กทูแปดสิบเก้าอบเซชชินวอบเซชินวประโยคคำสั่งหนึ่งอิมเป i m p e r a อิมเป m p e r a t i v นคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Ești atât de leneș? Nu mai fi atât de leneș. Ești atât de leneș. Nu mai fi atât de leneș. คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึก Dormi așa de mult. Nu mai dormi așa de mult. Dormi așa de mult. Nu mai dormi așa de mult. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก Vii prea târziu. Nu mai veni așa de târziu. Vii prea târziu. Nu mai veni așa de târziu. คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Râzi prea tare. Nu mai râde așa de tare. Râzi prea tare! Nu mai râde așa de tare! คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิ Vorbești așa de încet. Nu mai vorbi așa de încet. Vorbești așa de încet. Nu mai vorbi așa de încet. คุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ Bei prea mult așa de mult. Bei prea mult. Nu mai bea așa de mult. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Fumezi prea mult. Nu mai fuma așa de mult. Fumezi prea mult. Nu mai fuma așa de mult. คุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป Muncești prea mult, nu mai munci așa de mult. Muncești prea mult, nu mai munci așa de mult. nac อย่าขับเร็วนักเลย Conduci așa de repede, nu mai condu așa de repede. Conduci așa de repede, nu mai condu așa de repede. ลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์ Ridicați-vă, domnule Müller. Ridicați-vă, domnule Müller. เชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์ Așezați-vă, domnule Müller. Așezați-vă, domnule Müller. นั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์ Rămâneți pe scaun, domnule Müller. Rămâneți pe scaun, domnule Müller. ใจเย็นๆนะคะ Aveți răbdare. Aveți răbdare. มีเวลาไม่ต้องรีบ Lăsați-vă timp. Lăsați-vă timp. รอสักครู่นะคะ Așteptați un moment. Așteptați un moment. ระวังนะคะ Fiți atent. Fiți atent. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ Fiți punctual. Fiți punctual. อย่างโง่ Nu fiți prost. Nu fiți prost.